Şimdi biz ehli sünnet vel cemaat dediğimiz şu anda ehli sünnet vel cemaat deniliyor. Ehli, ehli sünnet vel cemaat kaç tane fırkadır? Ve biliyorsunuz özellikle Suudi Arabistan'ın dışındaki ülkelerde olan mezhepler ehli sünnet vel cemaatı sadece Abu Hasan el-Eş'ari'nin ilk görüşüyle Abu Mansur'un görüşünden başka kimseyi ehli sünnet vel cemaat kabul etmiyorlar. Öyle değil mi? Ve biz Türk olup Hanefi mezhebine mensup olmamıza rağmen bize birisi sorsa dese ki akidede senin imamın kimdir derse hemen diyeceğim ki Abu Mansur el-Maturidi diyor. Fıkıhta senin imamın kimdir dediği zaman diyeceğim ki Abu Hanife'dir. Bizzat kendi aralarında bölündüler bunlar. Peki birisi sorsa diyecek ki mesela o kişiye acaba neden siz fıkıhta Ebu Hanife'nin mezhebini edindiniz de neden Ebu Hanife'nin mezhebini akidede mezhep olarak edinmediniz? Yoksa Ebu Hanife sapık mıdır acaba akidede? Niçin Ebu Mansur'un akide? Niçin ben akidede ma maturidiyim, fıkıhta Hanefiyim? Neden? Ebu Hanife'nin akidesi yok muydu? Fukhul Ekber diye bir kitabı var. Akidesi baştan sona kadar selef sa, selef-i salihinin akidesine uygun bir akidedir. İman müstesna imanda ihtilaf var. Çünkü bu Hanife Rahimullah diyor ki amel imandan değildir. Ama amel imandan değildir derken değmiyor ki amel yapılmasın. Yok amel yapmak vaciptir. Ama o amel imanın artmasına ve eksilmesine sebep olmaz diyor. Çünkü asıl iman asıl iman birisinden gittiği zaman kafir olur. Ve orada Abu Hanife rahimahullah burada zikrettiği imam ey ona cevap veren alim diyorlar ki o lugavi yönden imamı, imanı kastediyor. Ama bir de istilahi yönü var. Ve bu konuyla ilgili tabi birçok ayet ve hadisler var. Burada bir bakıyoruz ki bizzat Hanefiler kendi aralarında bölünmüşler. Mesela Ebu Hanife rahimahullah'ın akidesini benimseyen alimler öbür alimleri benimsemiyorlar. Yani onlar Ebu Hanife Ebu hem akidede Ebu Hanife'nin mezhebine uygun amel ediyorlar hem de fıkıhta. Diğerleri diyorlar yok. Biz akidede maturidiyiz. Ve Ebu Mansur İmam Ebu Hanife'nin Fıkhül Ekber'ini biliyorsunuz şerh yapmış ve o kitabın ismine de Kitab-ı Tevhid diye verdi ve Türkiye'de tercüme edilmiş. İmam Maturidi'nin Kitab-ı Evet. Abu ismi Abu Mansur El Maturidi. Öbür tarafta Eş'ariler ve biliyorsunuz Abu, Abu Hasan el-Eş'ari rahimahullah Abu Hasan el-Eş'ari'nin üç tane devresi var. İlk önce Mu'teziliydi, sonra Kullabi oldu, sonra Selefi oldu. Yani 40 sene boyu Abu Hasan el-Eş'ari 40 sene boyu itizala hizmet etti. Çünkü onun annesinin kocası Mu'tezi, başıydı. Ve onun yanında yetişti. O çocuktu derken onların, onun yanında yetişti ve onun talebesi. Şey, El-Cübbai. Evet. Onun yanında yetiştiği için tabii ki ancak o şekilde çıkar. Derken en sonunda ne yaptı? bu iki görüşten vazgeçip hakikate yetişince selefin çizgisine uydu. Ama gel ki gelelim. Şu anda bu eşari denen şahıslar her ne kadar hepsi Ebu Hasan'a bağlı iseler de kendi aralarında ittifak et, etmişler mi? Yok. Şafiiler mesela. Şafii mezhebi. Mesela Hanefiler. Birçok kişi bakarsın ki mesela Abu Yusuf'un fetvalarını beğeniyor. Bazı kişiler İmam Muhammed'in fetvalarını beğeniyor. Bazı kişiler İmam Züfer'in fetvalarını beğeniyor. Ve İmam devamlı diyor ki İmam Züfer ne dese ben onu onu kabul ederim. Diyor ki diyor Abu Yusuf ne dese ben onu kabul ederim. Diye diyor ki Ebu Hanife ne dese onu kabul Bunlar bile bizzat mezhep alimleri kendi aralarında bile birçok meselede nedir? İhtilaflıdırlar. Demek ki yani demek istediğim Hani o fırka hani fırkaların sayısı fırkalar bitmiyor. Şiiler kendi aralarında nice fırkalara ayrıldılar. Mu'teziler kendi aralarında nice fırkalara ayrılmışlar. Hariciler kendi aralarında nice fırkalara ayrılmışlar. Hepsi haricidiler ama kimisi o ustada bağlı, kimisi bu ustada bağlı, kimisi o ustada bağlı derken fırkalar gide ne yapıyor? Artıyor. Şu anda mesela diyelim ki şu anda biz